Türkçe'ye öğrenemiz. қадірменді радио тыңдаушылар түрікше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз өткен аптадағы сабағымызда телефон әңгімесінде қолданылатын ең көп таралған сөйлем мен сөздерді үйренуге тырыстық бүгінгі сабағымызда болса көлік жалдауға байланысты сөз бен терминдерді үйренеміз баршаға мәлім автомобильдер жалпы той мереке және мектеп бітіру секілді арнайы күн немесе саяхат барысында бір қаладан басқа қалаға баратын кезде жалданады барша өз елінде көліктің жалға қалай алынатынын бір күндік бағасының қанша екенін және жалдаған кезде қай тақырыптарға назар аудару керек екенін білуіне болады бірақ шетелге кеткен кезде сөйлемдер тіпті жалдау шарттары да өзгереді түркияда көлік жалдау ағылшынша «Рентекар» немесе түркше араба киралама деген сөздермен айтылады мынаны да ұмытпау керек көлік жалдау үшін халықаралық көлік жүргізу құжаты болу керек ардақты тыңдаушылар енді тақырыпқа байланысты сөйлем мен терминдерді үйрену үшін мысалдарды мұқият тыңдаңыздар оларды қайталауға тырысыңыздар Араба kiralama сервисі болмама ярдым едер misiniz? Көлік жалдау қызметін табуға көмектесесіз бе? Servislerin листесі бұрада. Қызмет орындарының тізімі осында. 5 günlüğüne бір араба kiralamak istiyorum. бес күндігіне бір көлік жалдағым келеді Nasıl bir araba istersiniz? Қандай көлік керек? Bu arabanın günlük kirası ne kadar? мына көліктің бір күндік ақысы қанша Günlük 50 dolar. Bir күндік 50 доллар. Kilometre başına herhangi bir ödeme var mı? километр сайын ақша төлеу бар ма Hayır. Kilometre için ödeme yok. Жоқ. Kilometr үшін төлем жоқ. Fiyatın içine tüm sigorta masrafları dahil mi? бағаның ішіне барлық сақтандыру қаражаты қосылған ба Evet. Fiyatlarımıza trafik sigortası, vergiler ve kasko dahil. Иә, бағамызға жол сақтандыру, салықтар және көлік сақтандыру қосылған. Arabayı buraya mı getireceğim? көлікті осында әкелемін бе Eğer arabayı otelinize getirirseniz biz sizi orada karşılarız. Егер көлікті қонақ үйге әкелетін болсаңыз, біз сізді сонда қарсы аламыз. Arabayı buraya, ofise de getirebilirsiniz. Көлікті осында кеңсеге де әкелуіңізге болады. Tamam. Görüşmek üzere. Ma'qul. Кездескенше. Ардақты тыңдаушылар, көлік жалдау жөнінде сөйлем мен терминдерді бірге тыңдадыңыздар. Енді кейбір жаңа сөздердің мағыналарын үйренейік. Кираламак. Жалға алу, жалдау. Араба, көлік, автомобиль. Гүннік, бір күндік. Өдеме, төлеу. Сигорта, сақтандыру. Верги, салық каско көлік сақтандыру қадірлі тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды келесі аптада жаңа тақырыппен кездесу тілегімен хошча қалын. Түркше үйренеміз.